Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղությամբ արցակել ավելի քան 1100 գրակոց։ Հանդիպումներ ԼՂ նախագահի մոտ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պարագայում չպետք է հրաժարվել բանակցային գործընթացից։ Ամփոփվել են համանadrության նախագծի նախնական տարբերակի հանրային քննարկումների արդյունքները։ Արցախի վարչապետն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 3 տասնյակ մտավորականների։ ԼՂ փոխվարչապետն ու Սերբազանը հյուրընկալվել են ԱՄՆ-ում գործող մի շարք խոշոր հայկական հերոստանգերություններում։ Խաշքշուկ ազատ ոչի ըմշամարտի եվրոպական ազգերի գավաթի մրցաշարի եզրափակում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 90 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1100 գրակոց։ Նոյեմբերի 19-ին շփման գծի հյուսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 1 արկ։ Ինչպես տեղեկացրել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է սույն թվականի ապրիլի սկզբին հակառակորդի կողմից սանձազերծված պատերազմում հերոսաբար զոհված Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի հարազատներին։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Ռոբերտ Աբաջյանի եւ մյուս հերոսների սխրանքը ոսկե տառերով է գրվել մեր պատմության մեջ, մարմնավորելով հայ ժողովրդի անպարտ ոգին հայրենասիրությունն ու անձնվիրությունը։ Հանդիպումից հետո հերոսի պապը Գեորգի Աբաջյանը նշեց, որ դժվար է խոսել մի երիտասարդի մասին, ով 20 տարին չբոլորած կատարեց խիզախություն։ Վիշտը մնում է վիշտ, հպարտություն, երևի ինչ-որ հպարտության զգացմունք, մի քիչ էլ ոնց որ թե սփոփանք, ամեն օր համարյա միշտ կարողանում են հիշել։ Մենք էլ սփոփում ենք այն հանգամանքով, որ Արցախյան պատերազմից հետո առաջին զինվորներ, որ 20-ը չլրացած եւ կրծեր ցերս ժանտի կոչումով արժանացավ Արցախի հերոսի կոչմանը մեզ համար հպարտություն է, բայց ամեն կերպում վիշտը վիշտ ամնում եւ ոչ մի կերպ չես հարմարվում։ Մենք Երևանում նշեցինք 20-ամյակը ծննդյան բոլոր միջոցառումները մի տեսակ թեթև ամփոփում են վիշտը, բայց վիշտը մնում է նրա մոտ ամեն մի մարդկային գից փոքր հասակից զգացվել է։ Գնալով դա արդեն խորացավ, տարվա վրա ավելացավ, ավելի ցայտույն արտահայտեց եւ ես ասել եմ ու նորից կրկնում եմ նրա այս ամբողջ քայլը, որ ինքը գնաց ինքնազոհության, նրա այդ հատկանիշների հետևանքներ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է ռուսաստանաբնակ հայտնի նկարիչ Յուրի Գրիգորյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում կերպարվեստի ոլորտին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Սփյուռքի նկարիչների մշտական կապը հայրենիքի հետ, ընդգծելով, որ այն նպաստում է եւ հայրենիքում մշակույթի զարգացմանը, եւ Սփյուռքում հայապահպանման գործին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ամերիկացի դիվանագետ Ջեյմս Օրլիքը լքում է Յակոմինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնը։ Այս մասին Օրլիքը հայտնել է իր միկրոբլոգում։ Նրա խոսքով ինքն իր առաքելությունը կավարտի դեկտեմբերի 31-ին։ Ինձ համար պատիվ էր պետդեպարտամենտում ավելի քան 30 տարի աշխատելը, գրել է դիվանագետը։ Նա նաև նշել է, որ դառնալու է Ռուսաստանում ամենամեծ եւ հեղինակավոր իրավաբանական ընկերության Եգորո Պուգինսկի Աֆանասև եւ գործընկերների գործընկերը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի կարծիքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պարագայում չպետք է հրաժարվել բանակցային գործընթացից, բայց դրանից լուրջ ակնկալիքներ ունենալ էլ պետք չէ։ Խոսելով դեկտեմբերի 8-ից 9 Համբուրգում ԵԱԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպումից եղած սպասելիքների մասին նա նշել է, որ բանակցային գործընթացը հմուտ դիվանագիտության պարագայում կարող է ընդամենը սպասարկել ընթացիկ շահերը եւ կանխել անցանկալի զարգացումները անսպասելի սցենարներում։ ԼՂ նախագահին առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նիստերում ամփոփվել են Արցախի հանրապետության համանդրության նախագծի նախնական տարբերակի հանրային քննարկումների արդյունքները։ Հանրապետության մայրաքաղաքում եւ բոլոր շրջաներում քննարկումներ անցկացրած հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են նախագծի վերաբերյալ ազգաբնակչության առաջարկություններն ու դիտողությունները։ Մասնագիտական հանձնաժողովը ստացված առաջարկությունների եւ կարծիքների հիման վրա նախագիծը ենթարկել է որոշակի լրամշակման։ Նիստերի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև համանadrության նախաբանի նախագծային տեքստին։ Համանadrության նախագծի նախնական տարբերակը ներկայացվել է հանրապետության նախագահին։ 2017-ին ըստ ԼՂՀ գործադիր իշխանության կանխատեսումների համախառը ներքին արդյունքը կկազմի ավելի քան 254 միլիարդ դրամ 8%-ով ավելին ընթացիկ տարվա ցուցանիշից։ Այս մասին կառավարության նիստին տեղեկացրել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը ներկայացնելով 2017 թվականի բյուջեն։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ըստ գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի 2017-ին պետական բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի ավելի քան 5.5 միլիարդ դրամ։ Սեփական եկամուտները կկազմեն 89 միլիարդ 789 միլիոն դրամ։ Այս թվի մեջ ներառված է միջպետական վարկը 50 միլիարդ 737 միլիոն դրամը եւ հարկային եկամուտները, որոնք ընթացիկ տարվա համեմատությամբ կաճեն 17%-ով եւ այլ եկամուտները 1 միլիոն դրամի չափով։ Ծախսերը կկազմեն 95 միլիարդ 299 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ բյուջեն սպասարկելու համար մեզ անհրաժեշտ է ունի լրացուցիչ կամ վարկեր կամ փոխառություններ 32 միլիարդ 541.5 միլիոն դրամ ներգրավել, ինչպես նաև այսօրվա դրությամբ վարկեր, որոնք որ վերադարձման ենթակա են 27 միլիարդ 37.6 միլիոն դրամի չափով։ Բյուջեի ծախսերի նկարագիրն ըստ ֆինանսների նախարարի ներկայացրած փաստաթղթի հետևյալն է։ Գյուղատնտեսության 4 միլիարդ 290.8 սորտական միլիոն դրամ, որը 16 թվականից ավելին է 8.7 սորտական միլիոն դրամի չափով, կապ 23.2 սորտական։ Յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին կպահպանվի այս տարվա նախատեսող 820 միլիոն դրամը։ Գյուղատնտեսության միջոցառումների իրականացման ծրագրերը ընդհանուր կազմի 2 միլիարդ 176.8 միլիոն դրամի չափով, որը 20.5%-ական տոկոսով ավելին է, քան 16 թվականի նախատեսումը։ Այդ գումարի սահմաններում գյուղնախարարությունը կիրականացնի նոր ծրագրեր, մասնավորապես անասնապահության ոլորտում, այլ բնագավառներում կշարունակվեն նախորդ տարիներին ընդունած ծրագրերը, մասնավորապես Բնակության սպառված էլեկտրաէներգիայի համար եկող տարի մենք նախատեսում ենք 2 միլիարդ 600 միլիոն դրամի գումարներ, որը այս տարվանից ավելին է 230 միլիոն դրամով կմելու եւ ռոռոկման ջրի համակարգերի մատակարարման ծառայություններից սուբսիդավորման համար եկող տարի գումարներ են հատկացվելու 900 միլիոն դրամի, չափով որը 2.7-10-ական անգամ ավելին է, քան 16 թվականի նախատեսված գումարներին։ Ջրանբարների, ջրանցքների, ջրանատարների վերանորոգման համար 200 միլիոն դրամ է նույնպես նախատեսվում։ Այս տարվա 186.7-ական միլիոն դրամի փոխարեն։ Եկող տարի կպահպանի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի աջակցության մակարդակը 2.5 միլիարդ դրամի չափով։ Ըստ էության 2017 թվականի բյուջեն կրկին կունենա սոցիալական ուղղվածություն։ Բյուջեի 23%-ը կամ մոտ 22 միլիարդը կողմի սոցիալական ծրագրերին։ Այստեղ եւս 2017-ին սկիզբ կառնեն նոր ծրագրեր, մասնավորապես Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի խողովակներով։ Մեդրամ այս տարի փորձնական գործում է, երկրորդ տարի նույնպես գումարենք նախատեսում 700 միլիոն դրամի չափով, որից 200 միլիոն դրամը նոր ծրագիր է, առաջին եւ երկրորդ կարգի պատերազմը հաշմանդամների ընտանիքներին, կոմունալ ծառայությունների դա, էլեկտրոէներգիա, ջուր եւ մնացած գազ եւ այլ եւ այլ 20 միլիոն դրամի չափով պետությունը աջակցություն կցուցաբերի գործազուրկներին։ Առողջապահության ոլորտի ծախսերը կկազմեն մոտ 6 միլիարդ դրամ, կրթությանը 14.5 միլիարդ։ Այս ոլորտում ծախսային նոր ծրագրերը կապված են հիմնականում նոր մանկապարտեզների բացման հետ։ Մշակույթի ոլորտի ծախսերը կկազմեն մոտ 2 միլիարդ 670 միլիոն դրամ։ Այս տարվա համեմատությամբ կաճեն համայնքներին հատկացվող դոտացիաների չափերը։ 3 միլիարդ 937 միլիոն դրամի չափով։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ համայնքային բյուջեների ծախսայի մասի 73.3%-ը ապահովում է պետական բյուջեից։ Պետական կառավարման համակարգի ծախսերը կկազմեն մոտ 15 միլիարդ դրամ։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայք Խարությունյանը նոյեմբերի 19-ին այցելել է Մարտունի քաղաք եւ տեղի մշակույթի տանը մասնակցել շրջանի բազմազավակ ավելի քան 30 ընտանիքների համար կազմակերպված բարեգործական միջոցառմանը։ Ռուսաստանաբնակ բարերար Համլետ Վաչենանցի նախաձեռնությամբ Մարտունու շրջանի բազմազավակ ու կարիքավոր ավելի քան 30 ընտանիքների որպես աջակցություն ըստ առաջնահերթության տրամադրվել է հագուստ, կահույք, կենցաղային տեխնիկա եւ այլ անհրաժեշտ ապրանքներ։ Ծրագրին իրենց մասնակցություն են ունեցել նաեւ բարերարներ Օնիկ Էվրիկյանը, Սեմյոն Դավիդովը եւ Գագիկ Այվազյանը։ Նրանք հատուկ ժամանել են Արցախ մեկ հարկի տակ այդ ընտանիքների հետ ծանոթանալու եւ իրենց զորակցությունը հայտնելու համար։ Ողջունելով բարերար Ներարներին Արցախի կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել նրանց կարևոր նախաձեռնության համար եւ նշել, որ սոցիալական խնդիրները հաղթահարելու ճանապարհի նման աջակցությունները մեծ նշանակություն ունեն ինչպես բնակչության, այնպես էլ կառավարության համար։ Իրենց հերթին բարերարները շնորհակալություն են հայտնել ջերմ ընդունելության եւ գնահատանքի համար եւ նշել, որ իրենց կողմից Արցախին աջակցության ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Վարչապետ Արայիկ Խարությունյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 3 տասնյակ մտավորականների, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի ծրագրերի շրջանակներում այցելել են Արցախ։ Վարչապետը ողջունել է Արցախում զորամաս այցելելու հյուրերի նախաձեռնությունը, շեշտադրելով դրա կարևորությունը բանակի ու քաղաքացիական հասարակության միջև կապերի ամրապնդման եւ փոխադարձ աջակցության ապահովման գործում։ Անմիջական մտնոլորտում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ մտավորականները Արայիկ Խարությունյանին են ուղղել բազմաթիվ հարցեր Արցախի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, արտաքին քաղաքականության, առաջնագծի պաշտպանության եւ մի շարք այլ ոլորտների վերաբերյալ։ Վարչապետ Հարությունյանը հանգամանալից եւ բաց կերպով պատասխանել է հարցերին, հորդորելով ներկաներին հնարավորինս ներգրավել Արցախի զարգացման կարևոր գործում։ Իմ Արցախը խորագիրը գրող հերոստամարաթոն 2016-ին ընթառաջ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը եւ Արցախի հոգեվոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը այս օրերին գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Փոխվարչապետն ու Սերբազանը հյուրընկալվել են ԱՄՆ-ում գործող մի շարք խոշոր հայկական հերոստանգերություններում, որտեղ մասնավորապես խոսել են Արցախի սոցիալ-տնտեսական կյանքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ունեցած կարևոր դերի մասին։ Արթուր Աղաբեկյանը իր ելույթներում անդրադարձել է նաև ապրիլյան պատերազմի թողած հետևանքների եւ այն հաղթահարելու գործում համահայկական ջանքերի անհրաժեշտության մասին։ Նշենք, որ Արցախյան պատվիրակության հանդիպումները ԱՄՆ-ում շարունակվում են։ Տեղեկացնենք, որ այս տարի ազգային նվիրատվության հերոստամարաթոնը կկայանա նոյեմբերի 24-ին։ Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կյանքում մեծ է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դերը։ Հերախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմինը վերջին 3 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության հետ համատեղ Այդ ծրագրերի զուգահեռ Արցախում հովանավորում է մեկ տասնյակից ավելի համայնքային կենտրոնների կառուցում։ Դրավար օրինակ Ադուրտի շրջանում այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներն են։ Դրախտիկ եւ ակնախպիլ համայնքներում կառուցվել են համայնքային կենտրոններ, ընդ որում ակնախպիլ գյուղում համայնքային կենտրոնի հետ համատեղ կառուցվել է նաեւ հանդիսների տուն։ 2015 թվականից կառուցվում են համայնքային կենտրոններ Քյուրաթափիկնումի եւ Թահասեր համայնքներում։ Այն երեք համայնքներում համայնքային կենտրոնների կից դարձյալ կառուցում են հանդիսների տներ։ Տունի համայնքում նման վարչական շենքին կես կառուցում է նաև 150 տեղանոց դայլիճ։ Կառուցող համայնքային կենտրոնները բազմաֆունկցիոնալ շինություններ են, որոնք իրենց մեջ ներառում են ոչ միայն գյուղապետարանը, այլև հանդիսների դայլիճը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը, բուժկետը։ Եթե Քյուրաթալը եւ Տումը համայնքային կենտրոնների շինարարության վրա իրականացվել են զգալի աշխատանքներ, ապա Թաղասերի համայնքային կենտրոնի շինարարությունում ավարտին է հասցրել հողային աշխատանքները եւ սկսված են հիմքերի լուսման աշխատանքները։ Կատարող աշխատանքների օրակը վերահսկում է ինչպես Հայաստան համայնքական հիմնադրամի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մասնագետների կողմից։ Իմ Արցախը խորագիրը կրող հերոստամարաֆոն 2016-ը միտված է Արցախի դժվար բնակավայրերի վերականգնմանը։ Մնում է հաջողություններ մաղթել հերոստամարաֆոնի աշխատանքներին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում Արիստոտելյան ընթերցումներ խորագրով Քարորիա գիտաժողովը նոյեմբերի 19-ին իր աշխատանքներն է շարունակել Արցախում, Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում։ Երկու հայկական հանրապետությունների անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձների նվիրված գիտաժողովին ողջունի խոսքով հանդես է եկել ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը։ Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության գիտության ֆակուլտետի դեկան Ալեքսան Բաղդասարյանը իր հերթին կարևորելով գիտաժողովի կազմակերպումը եւ հատկապես նրա անցկացումն Արցախում նշել է, որ վաղ միջնադարից մինչև մեր օրերը Արիստոտելի փիլիսոփայությունը հայ մտքի համար առանցքային կարևորություն է ունեցել։ Այսօր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը երկորիայիցով կմեկնի Մոսկվա, ուր կմասնակցի Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի ծննդյան 70-րդ հոբելյանական տարեդարձի հանդիսություններին։ Ռուսաստանի Կրասնոդար քաղաքի պրեմիերա մշակույթի պալատում ավարտվել է ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի կենտրոնական լիգայի եզրափակիչ փուլը։ Արցախից մասնակցում էր աղ ու հացով թիմը։ Չնայած մրցաշարում ունեցած հաջողություններին եզրափակչի խաղում մեր թիմը մրցանակային տեղ չի զբաղեցրել։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի կենտրոնական լիգայի եզրափակիչ փուլում առաջին տեղը զբաղեցրել է Կուբանի պետական ագրարային համալսարանի ամառային հավաքական թիմը։ Մալթայում ավարտվել է մանկական Եվրատեսիլ 2016 երկի մրցույթը, որտեղ Հայաստանը ներկայացրեցին փոքրիկ երգչուհիներ Անահիտ Ադամյանն ու Մերի Վարդանյանը։ Աղջիկները հանդես եկան երկրորդ համարի ներքո ներկայացնելով Ավետ Բարսեղյանի եւ Նիկ Եգիբյանի հեղինակած տարբեր երգը։ Ժյուրիի քվեարկության արդյունքում հայ պատվիրակները զբաղեցրեցին մրցույթի երկրորդ հորիզոնականը, հավաքելով 232 միավոր։ Մանկական Եվրատեսիլի հաղթող ճանաչվեց Վրաստանի ներկայացուցիչը մարզասերների համար։ Աշխարհի գործող չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի եւ Ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինի միջև 7-րդ պարտիան նույնպես ավարտվել է ոչ ոքի։ Կողմերը խաղաղ ելք են կնքել 33-րդ քայլում։ Մրցամարտի բոլոր պարտիաներում գրանցվել է ոչ ոքի եւ հաշիվն է 3.5 3.5 Քաշքշուկի առաջացել ազատ ոչի ըմշամարտի եվրոպական ազգերի գավաթի մրցաշարի եզրափակում, երբ գոտե մարտում էին վրացի Զուրաբ Դադունաշվիլին եւ ռուսաստանցի Իմիլ Շարաֆեդդինովը։ Կրվի մեջ անմիջապես ներքաշվել են նաեւ երկու երկրների թիմերի միուս անդամները, ինչի հետևանքով հարկի եղել ընդհատել մրցումները։ Կազմակերպիչները որակազրկել են կռիվը սանձազերծողներին։ Վրաստանի հավաքականը հաղթանակ է տարել 6-2 հաշվով Ռուսաստանին թողնելով երկրորդ տեղում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, թույլ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։